da tambayar farko yana cewa in sun zama mutane sukan kawo na jiki da ke cewa mafi tsohuwar aiki a gun Allah shi ne yin sallah a farkon lokacinta da wannan lafazin hadisin bai tabbata ba cewa a salatu bi awwal waqtiha wanda ya tabbata cikin bukari da mutum shi a salatu ana waqtiha a kan lokacinta to amma dai su malamai sukan ta farkon lokaci ne saboda yana su su amma din da ke nuna al-mubadara ila al-khairat wa al-musabaqa ila al-khairat har ma suka yi sabani kan cewa shin wanne yake falala da in yi sallah a farkon lokacin ta da in bari sha a ƙarshen lokaci cikin jami'i a farkon lokaci in yi kaɗai ya fi falala ko in bari a ƙarshen lokaci zan dace da jami'i Allah ne wanda su waɗansu da cikin malaman malikiya suna ganin ka bari karshen lokaci cikin jami'i ya fi kai farkon lokaci kai kaɗai suka ce domin ladan jami'i ɗin sananne ne saba'in da irin da biyar ko da bakwai to amma ladan farkon lokaci ko ce mazmunin fiye ba ka san ko nawa bane ba za ka rike wancan tabbas wata kuma malaman kuma suna ganin kai farkon lokaci fiye su kuma suna da hadisansu wanda annabi ke cewa za a yi waɗansu lokuta da za ku ga limaman ku za su rinka ta sallah to ku ku sallace ta a farkon lokaci sannan kuma in sun zo za su kuma ku bi ku wannan sai ke tsaranci tsarin muku na fila suka ga wannan yana annabi ya nuna ayi ne a farkon lokaci shi ne saboda ka wannan hadisin da irin su shi ne amma dai lafazin hadisin da wanda ke cikin bukari da wasu ne ya ce a salatu ala waqti kuma ki kawo gaskiya ne idan alƙali ya hukunci ba yadda Allah ya ce wa matar ta ta zaku in ta zaku to take nawa kenan matar ta bata zaku ba ne kuma ne da jinka wannan ba gaskiya bane ba sannan kuma yana neman addu'ar fatan alkhairi saboda zan ta bukatu saboda zan abubuwan da suke damun sa dukkan bukatu mu na alheri Allah ya ji mana matsalolin mu kuma Allah ya warware mana su wa addu'a da yake wa mace cikin sallah wani man ne zai yi masa wannan addu'a kawai ko har ma mamu duk wanda ne sallah da liman da mamu za su yi tarayya wajen yawa wa mamaci addu'a tun da dama a sarranta yake kawo kowa zai tashi man zalla ce za ku laifin al-mayyit fa akhlisu lahu du'a idan za ku yi mamaci sallah to ku ce fanke da addu'a saboda kowa da kowa zai yi wannan an yi karin bayani cewa mun zaka sallallahu ya ce in ka ba wa mutum kyauta kamar ka ba shi wuta ba wannan nufin kyauta mutum ba kyautar da mutum roƙon ke roƙo ne annabi hana an gane shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zaune sai wani mutum ya zo ya roƙe shi wani manzo Allah ya dauka ya ba shi har ya juya zai ya dora kafarsa akan dokin kofa zai fita sai manzo Allah ya cewa da mutane sun san illar da ke cikin roƙo da wani cikin su da roƙo wani wani abu amma in shi manzo Allah ya baka dan ganin kanka ya baka kyauta wannan ba wuta bace amma roƙo ka nace ka roƙa shi ne abin da shari'a ba ta da haka da mauna da roƙo duk bai halatta ba bara, duk ba halatta ba cikin addini Allah ne ku da aka halatta wa roƙo wani abu manzo Allah ya kiyasance su ku ku ne kaɗai wanda to duk wanda ya yi roƙo manzo Allah ya ce wuta ma so sojin ya kudu ha yaquluha sahibuha sawtan mutum na farko mutumin da ya kasance wata ja'iha ta zo ta cinye dukiyarsa wato wata musiba kamar yi gobara dukiyarsa ta kone ko in fashe su kare mutum su kwashe jarinsa gaba ta. sai ya zo ya roƙi mutane da ya samu ɗan abin da zai ci gaba da juyawa sai da ya samu abin da zai shiga da biyawa kuma ya daina roƙo manzo Allah ta wannan ya halaka na Allah ya tahammala imana mutumin da ya ji wani nauyi kawai misali ya yi kisan kai na kuskure akwai duniya a kanka wajen kun bisun na mutane da alihi illa in saddaku ba da abin da zai biya biya ba sai yi ne wani ɗan uwansa musulmi ya ce a roƙe roƙe idan a tallafa masa har ya samu abin biyan duniya manzo Allah ya ce kuma ya halatta na uku mutumin da kawai karin arziki ta zo masa lokaci guda shi ne da ran talaka ba an kuji duka sai shi ba ba kuma aka ba ka san Allah da rabu mutum da yi wannan yake da cikin wani hali matsalanci har aka samu mutum uku masu hankali cikin danginsa ko makwabtansa suka ce kawai wani ya fi cikin hannun da sami kai jama'a a taimaka masa ka ji shi ba ma je ba ba manzo Allah shi kuma wannan ya halatta ya roƙa kuma ya karba ko wadannan sun roƙa shi kuma ya karba da ya samu abin da zai soke wannan bukatar kuma ya daina kenan duk inda da an ce wasa in da kullu sa'il wal ma'rum a qur'ani da wannan yake amma ba mai yawo wai da sai so da turawan fili ba Ina da ban fahimta da kyau da da abin da Allah ne ne roko ka ji ka roki mutane ba tare da kana cikin tsaye da sun mutanen nan guda uku ba akwai hadisin Abu Zar al-Ghifari manzo Allah zai masa mubaya'a akan musulunci yake zan maka baya amma zan karkanta maka wannan al'amura da sai kun sha kaune cikin nan mu baya a cikin musulunci ce yake ba dai ji manzo Allah ya karka roki kowa komai kaji Abu Zar yake naji yake ko da bulalar ka kana kan rakumi ta faɗo. kada ka ce wani ne ko maka sai duk ka sauko ka ɗauka da kanka kaji Abu Zar yake naji sannan manzo Allah ba ta musu baya ya yi kenan

idan muka lura da suna da abin da ya kawo da shi baya yanzu ka tashi da safe gobe ban sani ba ko wannan gari ya sabon banda Kano mu dai a Kano ban sani da nan ba dai ka tashi da safe gobe ka tafi ka sai da local government nan ne ko kwalitan nan da gudu ko kan wani lokal government ne ke mafi ka tafi ofishin kwamishina ko wani kwamishina musamman na ma'aikatar ajiyar ba na ga zamu gundula ba ka tafi ofishin ka tafi gamar house sai ka kuka samu mutane sun rantse da su komai sun kuma ko ba su da aiki ne a wajen za su yi wa ya zo wa da su suna ta maula haka yake a ofishin lokacin zama ya ne sai mu yi aiki haka yake dukkan wani dan majalisa da ya wuce ne kawai sai ya shiga za a je a yi ta safa da barwa a gidansa haka dan majalisa ta ga ya zo wuce haka wani ne sauran kaga wannan ba duk bara ce kuma da wanda manzo Allah ya haramta to yanzu wanda ta je ka bincike ko maka wannan gobe dan da bincike ko ma da maka yake san da yanke da zaka tafi sai ka ba da yanke ka tafi shi da zo ce ne ya ba da na da gidan ne zai wuce sai kuma abu da ka gode ya gode ka yi ne akan da kawai zai ta dole ne mu kudi dan mu ba su jaba shi wanke karba dai idan ya zo ya kama da zai baka amma in ba za ka karba ba kace ya tsaya ya kudda albakin ka amma ya tsare ma kan cinka da mutuncin ka da ka dole ya idan ya ce kuka ta nan gurin kuka ce ba da san majalisar mu na maza fa ta ramu sai aka samu dubu da uku ba kun tare kuma kenan sai da amma kun da zai zuwa ga mutum wala wai zai yi kire kuma tun za a mutum wala da kuke bare je wa tuntu a ka na abin da ke mana da ci ba ya tafi, fuskar siyasa ta da tattalin arziki ta fuskar addini kasa fahimtar addini mun kasa fahimtar rayuwa wallahi babu yadda za a yi kasance mun shiga sai mun yaki wannan maula din da roko da waɗannan lamura ba su da asali addini ko su ba zuwa da sauke a Kano duk waɗannan hadisan da ba hadisi wajen hadisi arba'in wanda suka hana roko wanda imamul munziri ba kawai ya kawo cikin a tarji da tarji saboda hadisi arba'in Thank you. ba da zai dawo shi suna da kyau ya bari da wani da halin bayarwa in ba da halin bayarwa ya tafi zance mai daɗi wannan ya hana sai roƙa duk baya su wata ɗin guda uku a yanzu da wata waɗansan guda uku ce akwai wasu za a buwa da sallah ko za a shi ba waye hukuncin da ya shige mu ko ba ya ba ko ya waɗannan suna nan mun zuwa da mu tana da wani guda wasu mun ji mutu gaba ba wani zanjiya da Allah ba mu ganin bin sallah ko waye waye wani ya ake yin wani da ake ba ai ba da kowa sun yi mu suna maza ko in ya ake alaikum da fita daga musulunci da ya ake

kai matsayin da muna fatan mu kai matsayi na fahimtar addini wanda zamu daina shi kuma ka sai da mu daina idan mutum ya san cewa in yi gina masallaci dan mai gina shi Ka ga wani masallaci ne da kansa kai masallaci wakafi ne haka makaranta ta islamiyya in mutum gina wakafi ne kai gina dan Allah shi ka koda bayan ka mutu masallaci ka ba a cikin gadon ka makarantar islamiyya ba da ta kawo wakafi ba a cikin gadon to za a yi ta ba ka lada ko da ka mutu da shekara da yi matukar masallacin da nan ana ibada su makarantar da nan ana karatu to ya za a yi masallacin ya ci gaba da zama ana ibada da ya zama kango ba makarantar ta ci gaba da zama ana karatu ɗalibai ba su karawa sai ba yayin da ku gina masallaci ka gina makaranta sun kana da hali to kuma sai ka zo ka samu waɗansu gidaje na kamar na karka ko waɗansu rumfuna a kasuwa da kake samun haya mai koka hudu ne biyar ne shida goma ne ka ware suka ce waɗannan goma suna cikin wakafi duk abin da za a karɓa na haya a gudanar da masallaci ila kowace shekara daga masallaci ba zai rasa samun kuɗaɗen shiga ba naira dubu ɗari dubu wanda wannan dubu ɗari biyu dubu ɗari uku idan aka samu amintattun ɗan kwamiti waɗanda suke masu rikon amana suka yi da su a cikin za su yi wa liman sanare su yi wa nagar sanare kuma su rinka sayan kwan lantarki kuma su ɗauki mai shara da zai kudin kamfar wajen da gana har shekara ɗari. ba shi kenan masallaci idan da kuma za a zo ana yau da kafa a bada rubuta fi sabilillah ba da yau da wannan akwatin ko da kafa to amma tunda kowa gudu da shi sai gina masallaci ko da su bayan da kuma da gudanar da kuma waɗansu ba su fahimta bane ba ina waɗansu sun fahimta kuma ba ba za su iya wannan zuciyar ba amma da mutum zai wannan shi ko komai alkhairi shi ya fi komai alkhairi da mutum zai wannan lokacin da annabi ya kwatantar da mutane dangane da a ah, da wakafi Kuma zan kafa da yake na duba cikin dukiya ta ba da dukiyar da na fito irin rabona da aka samu a yakin Khaibar ce sai na sace zan kowa kan da ya ma war matakin da kaza da kaza da kaza cewa ko da amfani da shi har illa ma da Allah haka lokacin da aka tura kuma da yake karɓo da kawurin mutane da yazo sai samu kalbi da wali da wani yake yake kai kalbi da kawurin zakka kalbi ce ba zan bayar ba sai wanda bayan shi kuma yake ba da ya san da bai bayar ba da aka zo wajen annabi a kawo bara sun ji ba da su ce a kwanan da yake dan bai fara ba ko bai tuke ta gaba ɗaya lokaci na ta ya mayar da dan Allah a kafin kan yaki yanzu ya ne da zai yi aiki wuce wannan kirkan na haji duk zai yi da haji zai sauka ya sa in ya dawo ya dawo ya haji yana da lada daga na har zuwa lokacin da zuciyar zai lalace hular kwano annabi ba yake kuma ne ko wanda zai je jihadi zo da shi hular kwano na da farista in ya dawo da dawo kai aji kana nan wakafin shi bisa Allah wani mutum sai ba zai amfani da ita ba shi kadai ya yi suna matsayin mallaka sai dai amfani a ji wani zai amfani a ji dama shi ne duke lokaci asalin dukiyar a yi amma amfani da ambayo jama'a su yi amfani da amma asalin tana a yi to wannan shine masallaci ke shiga shine makarantu islamiyya ke shiga shine haka ya ke shiga a wuraren da ake wahalar ruwa inda masu arzikin mu za su gane wannan ba abin da yake wannan farla to amma abin da yake shi ne sai mutum ya kira masallaci sai ya gane idan kana nan masallaci na nan da ruwa masallaci na da ruwa da za zaran ka mutu ko masallaci zan maraye haka makarantar islamiyya idan kana nan da ne makaranta tana nan da mutum ya mutu makaranta kuma ta zama islamiyya dan da ya mata tsarin da za su kore ba ko da bayan rayuwa shi ko tsarin da za su dore shi ne bayan ka riga ka gina suna kan gina makarantun ka zo ka waje ko ka sai ka bayar da shi bai karfi a wani kamfani ko a gida ko na waje ka sai dan masallacin ka ko dan makarantar islamiyyar ka kuma aka tsara kwarar prosis amintattun mutane da suka san addini suka san rayuwa waɗanda ba za a yi musu wayo ba a yi musu wala wala masu amana kobo ba zai shiga ba sai da tsarin kaza kuma kobo ba zai shiga ba sai da tsarin kaza za su tsara gota a kowane karshen wata saboda bukatun masallaci an riga an san masallaci ke bukata a shekara dukkanin magana ta riga ta kai ga abin da masallaci na cikin abinci da ba wani yayin mulki da ba a jin da zai targa dai dukkanin magana ta riga ta kai kuma masallaci ba ta ba sai an kamar a wurin mutane irin wannan masallaci musulman amerika suke da yawan su da wata miliyan biyu ba amma yanzu sun yanzu sun kai matsayin da musulmai za su gina masallaci har a cikin santa gona majalisar kwallo ta amurka da su suna da masallaci kuma suka gina wani masallaci suka ce dole birki da su zo wajen budewa ta ya fara uzuri karfi da dole su bai zo kuma in suka bude irin kamfanoni na telefon din nan hanyoyin sadarwa na da yake su kan wurin da eh, a riga ne abin da rikin din ya suka bude mutumai suna da kamfanoni na hanyoyin sadarwa telefon da salas da ne da ne da wanda suka bude da kansu suna da gonaki suna da kamfanoni ya za su bara ita gabara sai mu nan gurin har su fita lafi suka ne suke da suka je saudiya su bara to dole ne sai an haɗa karfi da karfe tsakanin waɗanda suka san addini da sun san boko mu kar kan boko su zura wa abin haka ido su gari kuma da amfani an za su zuba ba da kansu su kuma da addini kuma su samu haɗin kansu kuma a tafi dama ba tare da su ba abin da yake damun da shine kowa na son san girma sai kace mulando a zan mulando ne kullun da an kai da bandi ba rawani kowa to amma idan kowa ya sallama cewa ni ba zan yi ba ni kadai sai da kowa ba za ka yi shi kadai ba sai da ni ni da na haɗu kai ba alfarma ne maka ba kuma da ka tafi ni ba alfarma kai ne ba mun tare da ta'awul al jinn wa taqwa dan mu ce mutum ya sa shi alkhairi in mun kawo da matakin na fahimta wallahi ba abin da zai hana mu ci gaba ko yanzu muka fahimci wannan bimilati ba a Najeriya su nan da ke kana biyu sai kaga an canza siyasa na gaba ta zama wani abu daban amma mutukar mu fahimci wannan ba shekarun da suke fuskantar mutuwa da hadari nan da muke fuskanta yana da hadari wallahi ko kowane irin tsarin rayuwa ko siyasa ko tattalin arziki ko menene abin da yake fuskanta mu yana da hadari duk makamashin sun nasara mana da shi a hannu amma ba mu tsara shi ba ko ba mu amfani da shi duk makamashin sun nasara mana da shi a hannu dukkan wanda zai wani abu nan kasar sai ya kasance dole sai ya yi da musulmi in yana so shi nasara in ku bude zai ga to amma musulmi shi ne da fahimta addinin ba ko ba wajen kan addini ke ba Kuma saboda ka dole da ni gyara da zama to aka Allah nan ya halatta idan ana rabon rumfunan kasuwa ko kuma gwamnati tana rabo kuna na ko kuma na local government ya halatta wani kwamiti na masallaci yau ce mun zo mu roki rumfa saboda masallacin anguwar ku ya halatta da kan ko ne ba kuma ya kamata samun local government ya ba su ko hukumar labin ta ba ta ba su sosai da sosai kawai abin da ya mana lokal gamman zai kokari ya tabbatar mutane da gaske shi a suna yi sunaye yan kwamitin kowa ne da su kuma kowa a ba shi ɗan cikakken tarihi kada kuma sana'ar da aikin nesa shi ne kawai wannan dole kuma ya wannan tsarin kuma dan haka yanzu a danka amana wa aka danka wa kasan dai ba za a ba kula ajiyar nama ba kowa ya san wannan ko ba haka ba <laughs> to wannan shi ne tsari zaman gaskiya da gaskiya kenan da wani lokaci da mai ce to mun ga bukatar ku sai ba ka rubuta da Allah muna bukatar na farko a ba mu sunayen an ku